bado una matatizo makubwa katika nafsi yako kipindi ahli albatil watu wa batil wao wanaliwazwa na miziki wanaliwazwa na mataarabu na pinginepo akisikia ndiyo anapata utulivu zaidi lakini waumini wanapata utulivu wanaposoma kitabu cha Allah tabaraka wa taala ndugu zangu katika imani tupo katika mwezi wa Ramadhan ambao ni mwezi wa Qur'an tumeona katika lahadha hii almubarak kuzungumzia umuhimu wa ikhlas katika ibada kama jana alivyogusia shekhe letu hapa wafaqahu Allah hakuna shaka yoyote tunapozungumzia ikhlas ndiyo ruhul ibada yani ndiyo roho ya ibada ibada yoyote ile kwa hali yoyote itakayokuwa kama haujaifanya kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala basi ibada hiyo inakuwa habaa manthura ni vumbi tupu haina thawabu haina khairi haina baraka na hautalipwa hili jambo hususan katika zama hizi tulizokuwa nazo zama za ataqaddum maendeleo ya teknolojia zimekuwa ibada ni kama fashion fulani yani ibada imefikia wakati ni kama vile jambo ambalo mtu lazima alionyeshe ndiyo labda li, lipatikane ile ladha jambo hili ni kuchukua tahadhari sana ndugu zangu katika iman ikhlas ndiyo ruhul ibada bali baadhi ya ahlul ilmi wanaifananisha ikhlas bimanzilati ruh fi aljasad yani mfano nafasi ya ikhlas katika ibada ni kama vile roho katika mwili mwili ukikosa roho basi hakuna harakati tena unabakia ni mwili tu na watu watasimamia kuosha ule mwili watakavyo kwa hiyo al-ikhlas fil ibada ikhlasi katika ibada yoyote ile ni jambo kubwa sana ndugu zangu katika imani na ndiyo maana ibada za usiku ni ibada ambazo Allah tabaraka wa taala anazipenda na ilikuwa ndiyo mwenendo wa salaf wema waliotangulia anaamka usiku peke yake bali zimekuja katika athar imamu ahli sunnah akiamka usiku bali hataki hata kuisumbua familia yake peke yake anaamka taratibu anatafuta kona nyumbani anafanya ibada kwa hiyo ni ibada baina yako wewe na Allah tabaraka wa taala leo hii kutokana na maendeleo haya ya teknoloji mtu yupo tayari mathalan amekwenda katika kituo cha mayatima ni jambo zuri amewapelekea mchele amewapelekea matunda amewapelekea ngano wa halu majarra lakini sasa pengine ile thamani ambayo ya vile vitu alivyovitoa labda haifiki hata laki tatu ila zile kamera sasa zinazokuja pale gharama yake pengine ni zaidi ya laki saba au milioni lakini kile chakula ni kama laki tatu tu zile kamera zinaletwa ili sasa ndio arushwe fulani amepeleka unga kwa mayatima fulani amepeleka juisi kwa mayatima fulani amewafuturisha mayatima kwa hiyo yuko tayari kutumia gharama kubwa zaidi kwa ajili ya kurusha ili tukio lile lionekane watu wamuone kwamba fulani amefanya hivyo ndugu zangu katika imani amali yoyote bila ikhlas amali hiyo ni shaiba ni kama takataka taka al-ikhlas ndugu yangu ni tasfiya katika amal min kulli shaiba yani ni kuitakasa na kuisafisha ile amal kutokana na uchafu wote takataka zote unatakiwa kulifanya jambo hilo kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم الآية لقد كان السلف الصالح رحمهم الله يخلصون يحرصون ألا يدخل في عملهم شيء من الرياء قل أو كثر وما waliotangulia walikuwa wanajitahidi mno, bali wanakupia kutoingia katika amali zao, kutoingiza katika amali zao katika ria, yani kuingiza ria, kujionyesha, hiyo amali iwe ndogo au kubwa. Walikuwa wana hirsu kubwa sana katika jambo hilo, yani kwamba kila amali anayoifanya iwe ibada ya sala iwe ibada ya funga iwe ibada ya kujitolea anajitahidi sana kwamba hili jambo nilifanye mimi kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala bali hata wengineo hawataki kufahamika kabisa hatusemi kwamba mtu labda akifanya kheri akifahamika kwamba hiyo ni ria la wallahi lakini wapo wema ambao anafanya jambo kubwa wallahi wewe unamuona ni mtu wakati tu ndo kalisimamia jambo lile lakini kumbe yeye mwenyewe yupo mbali kabisa bali anapupia kwamba bana naomba usinitaje kwa sababu anaona kwamba mimi tayari nikishatajika alafu iwe nini kwa hiyo watu wengi wanaingiza katika ibada mambo ya kisiasa, mambo ya kujionyesha, jambo ambalo ni hatari mno katika ibada. Allah tabaraka wa taala anasema, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura, wanatanguliza katika yale ambayo walioyafanya katika amali zao mbalimbali mbali kwa sababu wamefanya hayo kwa ajili ya watu ili watajwe ili waonekane ili aonekane fulani naye ni mtu wa mbele katika kujitolea basi bil asaf يوم القيامه amali hiyo inakuwa ni habaan manthura yani ni vumbi tupu يقول الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى anasema katika Qur'an al-Karim faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik biibadati rabbih ahada yoyote ambaye anayetaka kukutana na Mola wake yoyote anayetaka kukutana na Mola wake ili Allah amtazame kwa jicho la huruma basi Jambo la kwanza na afanye matendo mema. Hii sasa falyamal ndiyo ikhlas yenyewe. Kisha baada ya kufanya matendo hayo mema, wala yushrik biibadati rabbih ahada, asimshirikishe katika ibada hiyo anayoifanya na yoyote kinyume na Allah tabaraka wa taala kwa sababu wewe unataraji kukutana na Allah tabaraka wa taala lazima ujipinde katika khair lazima tujipinde katika kufanya amal katika mausim haya min mawasim alkhairat walbarakat kama tulivyosema jana ni misimu ya khairi misimu ya kujipinda lakini lazima hizo amal ili ziwe ni zenye kukubalika mambo mawili muhimu sana al-ikhlas wa mutaba'atu rasul lazima amali tunayoifanya yoyote ile iwe ni kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala lakini iyafikiane na yale ambayo aliyotuachia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ma taraka khairan إلا دال الأمة عليه wala sharra illa hadharaha min hakuna khairi yoyote ambayo sisi tukaijua kuwa hii ni khairi isipokuwa ile ambayo aliyoelekeza mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuna ibada yoyote au wewe ukaijua kheri asielewe nabii alayhi salatu wassalam asielewe abubakar Umar Uthman Ali na wengineo kwa hiyo hakuna kheri isipokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ameielekeza wala hakuna shari yoyote isipokuwa nabii alayhi salatu wassalam ameitahadharisha kwa maana hiyo ndugu zangu katika imani mambo haya mawili ikhlas na mutabaat rasul ni jambo muhimu mno amali yoyote ipime kwamba je mimi hii ninaifanya kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala au ninaifanya ili watu waseme kwamba fulani amefanya kwa hiyo lazim amali yoyote iwe ni khalis as-safi an-naqi iwe ni amali ambayo yenye kumtakasia Allah tabaraka wa taala iliyotakasika ambayo mtu hatarajii chochote katika ile amali anayoifanya isipokuwa anatarajia kupata uso wa Allah tabaraka wa taala Allah anamsifia nabillahi Ibrahim inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yaku minal mushrikin nabillahi ibrahim alikuwa ni umma ambaye yeye ni msimamizi tena mnyenyekevu mbele ya Allah tabaraka wa taala hali ya kuwa mwenye kumtukuza na kumtakasa Allah tabaraka wa taala na Ibrahim hakuwa miongoni mwa wale wenye kumshirikisha Allah tabaraka wa taala kwa hiyo man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ahu mtume anasema yoyote atakayetaka kukutana na Allah hali ya kuwa Allah tabaraka wa taala amemridhia hali ya kuwa Allah tabaraka wa taala anamtazama kwa jicho la rahma basi lazima azitakase amali zake asimshirikishe Allah tabaraka wa taala kwa hiyo huyu sasa hata Allah mwenyewe anapenda kukutana naye. Man ahabba liqaa Allahi ahabba Allahu liqaahu, yoyote atakayependa kukutana na Allah basi Allah naye anapenda kukutana naye. Nakutana na muumba wakati matendo unayafanya ili watu wakusifie lakini waman kariha liqaa Allah kariha Allah liqaahu yoyote atakayechukia kukutana na Allah tabaraka wa taala naye Allah anachukia kukutana naye kwa hiyo lazima sisi tunapopenda kukutana na Allah lazima tujiandae tujipambe katika ibada tufanye kwa ajili yake Allah tabaraka wa taala al-Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi ana maneno ambayo yenye kukufisha sana ni mukhifatun maqula anasema katika kuizungumzia ikhlas anasema idha lam tukhlis fala tata'ab haya maneno yanakhofisha sana idha lam tukhlis fala tat'ab kama haujafanya ikhlas katika matendo yako kama haujafanya ikhlas katika ibada zako basi usijitaabishe maneno haya ni makula mukhifa jiddan yani maneno yanaogopesha mno idha lam tukhlis fala tata'ab yani kama vile wewe unaweza ukafanya jambo kubwa mno lakini halina ikhlas basi usijitaabishe akusudia Allama ibn al-Qayyim yani wewe unapoteza muda yani mfano wake mathalan wewe hata ujenge msikiti ilala nzima watu wanaswali lakini liyukala ili waseme fulani ameujenga huu msikiti basi wallahi unajitaabisha kwa sababu hauna malipo mbele ya Allah tabaraka wa taala ndio anasema idha lam tuqlis fala tat'ab Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi muttafaqun alayhi min hadithi Adi bin Hatim anasema fattaqun nara walau bishiqqi tamra uogope moto wa Allah tabaraka wa taala hata kwa kutoa nusu ya kokwa ya tende naweza nikatolea mfano ambao ni mgumu lakini ndiyo hali halisi yani mfano mtu ametoa nusu ya kokwa ya tende wewe umejenga msikiti mkubwa Ilala nzima hii watu wanaswali na pengineo baada ya swala watu wanaondoka na package ya ya biriani hapa lakini umefanya ria yani watu waseme basi unajitaabisha haulipwi huyu ambaye ametoa nusu ya kokwa ya tende kwa ikhlas kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala malipo yake ni makubwa zaidi kuliko wewe ambaye uliyejenga msikiti mkubwa lakini ili watu waseme kwa hiyo ndio maana wanawavyoni wanasema haya maneno yanahofisha sana idha lam tukhlis fala tatab kwa hiyo qul lil murain alla yat'abu waambieni watangazieni wale ambao wanaofanya ria wallahi wasikitaabishe na hiyo lianzie katika nafsi ya muumini mwenyewe yani mimi na wewe kwamba harakati mbalimbali tunazozifanya katika dini harakati mbalimbali tunazozifanya kuwasaidia fukara wal masakin harakati mbalimbali unazozifanya katika msikiti wako madrasa yako unafanya kwa ajili ya Allah au ili waseme fulani yeye ndiyo msimamizi wa hapa bali mwingine husimama kusema kabisa bila mimi bana mambo hayawezi kwenda bila mimi ile madrasa ingekufa bila mimi ule msikiti usingeng'aa hivi man anta ya ikhwata wewe ni nani akhlisu fil ibada barakallahu fikum lazima tuzitakase ibada zetu ibada ni jambo kubwa ni amri ya Allah tabaraka wa taala wangapi wamepigana katika maaraka katika vita jihad fi sabilillah kisha watu wanasema hania lishahada masahaba tena mtume kwamba hongera kwa shahada mtume anasema la kwa nini mnampongeza kwa shahada na ndio maana ahlus sunna haifai mtu kumpa habari ya shahada fulani ameuawa shahidi fulani shahidi haya unafanya mambo maikhwani na mashia na wengineo yani mtu anaitwa kabisa shahidi nani aliyekufahamisha kwamba huyu ni shahidi sema insha Allah lakini wengine wanaandika kabisa katika vitabu shahidu fulani shahidu Hassan al-Banna shahidu Said Qutb na wengineo mambo haya hayajathibiti ndugu zangu ikiwa nabii mwenyewe sallallahu alaihi wasallam anawazuia watu kumwita shahidi mtu aliyekufa katika maaraka jihad fi sabilillah imekuja katika bukhar qala rajulun yawma uhud ya rasul allah araaita in qutiltu fa aina ana mtu mmoja alimwambia ewe mtume kama mimi nitauawa ilikuwa vita vya uhud vita vya pili kwa ukubwa kama mimi nitakufa nitaenda wapi mtume akamwambia fil janna moja kwa moja peponi فالقى التمرات كنا في يدي فقاتل حتى قتل au kama qala radhiallahu ta'ala kwamba akaingia katika jihadi ile akapigana mpaka akafa kwa sababu anaelewa kwamba hii ni maaraka mtume ashasema ukifa wewe fil janna lakini pia hairuhusiwi mtu kumwita shahidi mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ndiyo ambaye Allah amempa wahi katika kumfahamisha fulani huyu ana daraja hiyo insha Allah kwa maana hiyo ndugu zangu katika iman tuondoke na maneno haya adhim ya alamatu ibn al-qayyim rahimahullah kwamba idha lam tukhlis fala tataab kama wewe haujafanya ikhlas katika ibada basi usijitaabishe ibada za siri zina fadhila kubwa bali wapo wema zimekuja katika athar walikuja kufahamika wema wao baada ya kufa mtu anapata package ya vyakula anakula hajui nani patia hivi baada ya kifo ndo kumbe fulani mbona mambo yamekatika haya wanafanya ikhlas kwa ajili ya Allah kwa hiyo lazima tujipambe katika hivyo ibada ni jambo kubwa ndugu zangu haya yote tunayoyafanya hususan